Juntzig nuk'asbari qhak'ush Juntzig nuk'asbari qhap'anopal Juntzig kachabal. qhach'abal Tikuluhu malek rutil ibech qach'alal Nikara ibech yalanta tik'ases rup'anun rik'aslem kaso japon chiwe jun rutzijonem rikakchikel cholchi parwi riqach'abel riqab'anopal rikakaslem, rojo kakchikela. Hakare chapel rimaya kakchikel panobar jun rusamaj rikak chikel cholchi patalutzij yohmatioxin yohk'awoman nqayk'utujpa ruwi riqak'aslem nqayk'utujpa ruwi riqatero wach'ulew riqak'ux nutun ri rik'in rikak, ripom rikotz'ij richinapon riqatzij rik'in riruk'ux rukush ruk'ux ulev tikayares kalemri kipanopalari katitqa mamá na ojre manichintan hakutuhqa llevar poqonar pakiviri qach'alar qhare jurutziq jununa ojri kaq chikel cholchi Jone malek rutzil iwich qach'alar janila niqaq'abomaq chive kinchu pamre chupamre jun qatzijonemre hakare riruchapul rimayakaj chikel banobal jonsi jonemri ni kapun babe chupamle junta lutzigre richinka jantape jantape jokusajri kachapul jokusajri kachapul tibanaju ni malo y chashekakiri y iqal jotain el rikachapul rikabanobal hakare jurusamaj cholchi rinuk'unpe pechiverish, babe chupam rejunq'ij re' tibanakahuni maluhutil, kishkohekikin, kistihonkikin, lichinkiri, konogel kan katamar yochtihon, hubachik pakachapuil. Rikachikel cholchi, nikanakan kan kela ishimche, nikanakan Pana panabej bej, rintok paritinamit, ishimche Chihai. Chuka kirel yischoel pa 4219 88. hakare rirajilap arroyonipal rikajchikel cholchi kachalar chupam par igre kanaoh. yojtijon jopa parwiri kanaoj parwiri kapanopal ruman katzin nkatzin katzinchi yojtijon parwi rejon naoj re parwi rere achikek aruman ruman katz'ut chiq'ij rikachalar rikawinak rikawinaq nkimestaj kan oh rikatit kamama. manquillata chic lirejkalem yohchache chohnkimestajkan rica achikeruma jalajoj llevar riniqij la popa qhak'aslem un ri nqajil poco nqajil riqab'anikil chico no noqachi a la la Shahuna Magri ojkoel, Shayoch Zolin, Plumari, Riojerta Huinaki, koja la Jojrubanikil, Rishkip Ungriheri Chinka, Shkisos la Porikikaslem, Richin, Shkito Apoki, Chuchirikikaslem, Babe Chuch la Kateru Wachulef. kiking, Ritat, Rinan, Riakija, Rikesheloma, risqki vi sqki jolom qach'ihk'a rub'eyarqa k'aslem nk'iyej ri q'ab'anob'al richin keri rijet babe kikingro, babe chuch laqater wach'ulew choqa keri rije yojkichajij yojkichajij babe paqa k'aslem kelachi shimche, kohun cofradía richin rilajmam Richini Rosh y Richine Junjunare, Shpanjuni Maich, Lumaritat Germán Huarcas. Rijapa Twitch de Jun Chuka, rumak Ochik, Jukal Junat, Xukul Kang, Rirusamaj. Rija Tijojo Bachike, Paruire, Tijak Ashaj, Tibanahuni Malojutzil, hakare hunka Richusi se Kawan Saker Chive, xarmaka rijun jun winiqi jun junan in japón rinpatan samaj xpa rijun ramaj re pues xarmari k'o k'oqaxuklem niqamatioxij riqak'aslin chera jaw utzqawich qaqaxaj ronojej riyab'ik ronojej riyab'ik xax qa'un pasar ripandemia manaq xuqyawijta manaq xuqkinta iq'ayis xaqatona k'iy qatej qatata xajarin ojkikot y xamarin yajurtzik iwich ibonojej pues chparijumolaj re pues kutsilkiwich qatiqa tatari qachaqa rimajli qatitri qamari chabon tqajija lo mari porque kichajiun kibara kichajiun kipatan samaj donde roj perseguido discriminado que man ahtak pero matiosh utzqawich ishahare yahuru tsilkiwich Jacarejun ni maqirx banquelachi y shimche choca chupamre jun igre chupamre jun casamagre sti casijojo bachive parubi rijun chuculem cotzig toj lumari ishkapeyoch chi ishkanatakama beji kente banajune malojutzil luma chupamla jun pera, chirela catzijonem kojun tataristitzijon kik'in parubiri rejkalem ori yo yoqchachre rumaja ni la canica ching chingroj. Los mayawin aquí en que tamaj ir escalem, rikina oj, rikatit, kamama. Kishkanaj kamabeti van a util, jarez costolimpe. tz'etari rulewal rikaqikel cholchi yalan nim jarat chuqa rikaqchikela ojk'ij nk'atsin chinqakol riqach'ab'äl chuqa riqab'anob'al usta riqach'alal ninkitz'ib'ata kib'ij pakaqchikel cholchi richin yojsamäj junan parwi qach'ab'äl qab'anob'al rit atruwinaq chik rikaqchikel cholchi ja' Richin yojuk rubinak ricat chiquel cholchi, shashen katzin chiyojoyon, pan oyonibur, 42 19 94 88. Chupan de jun rajlab al oyonibur re, shtiki yajeb el rutzijol chawe, katzin, richin rubinak ricat chiquel cholchi. Cuenca Cacchiquel, Cacchiquel Cholchi. Janela Mateo chiveca chala rumarishko pewa veki kin chupam rejon katsijo nembre nkaray ka chihanta pe hanta pe nkikot ta ri ivanima nkikot ta ri apori ramaj ri parubi ri shukulem kari ri hushukulem ri Babe ri ritat Marco Tulio Pichilla, Stutzi chique? juna ojre Mateo Chave, Macoruma, Ratcope Abejikin, Chupam, Rejun Katsijonemre. Tabanakajun y Malogutzil, Tasipajun Kayatir Chique, Ricachalal, Ricawinak, Riyetajín, Yokikashah Chupam magre. Janila Mateo Chave, Rumari Ramajnaya Chuer y Chin Yoxijun Juba, Tikulujurutzil y Wech Kachalar, Rejun Laklech Wakami, nireh kalem rireh qalem Matius matiox kutunik re shukulem re kotsi xukulem rikotz'i' remejlem ritoj xaq risij ri xa no noq'ajuj roma qak'ari ri tzij yaqukusaj pa qach'ab'ul k'ari ri re xukulem remejlem kotsi o toh qare jun peraj un rukush di nimabulkush di kichin qatit qamamar ki onki kisipan kanchite rikotz'ij k'ariri ri xukulem jariri toj k'oja la hoj rwuch ri nib'an k'ariri achiki ruma e k'o k'are toj niqak'utuj niqak'utuj ri loq'olij jëb' k'o k'are chin machuxnik tak taq nib'an pe jun toh eh, toj nik'achoj jun jaay xab'ichkeen ak'ari ni nisipatiqri nusipaqri ri'ajaj wirqatitqa qamachiqe k'atzinel chi yoqmatyoxin toj qari ri ximb'ij apod chi ri ri tzij k'ari ri xajunam noq'ajuj qari ri nel ri tzij xukulem mejlem kotz'i' ri toj ri sipanik qari ri noq'ajuj matios chabemaco ratabetamán jampej chapatij pe ri xukulem o ri kotz'iij ri mejlem oritohri na bihrat ruma uchqa taqan qetamaj rirushe ero no khiritak na oh matiosh la xukulem k'alari xaxen usik'il qpapop uj toqnub'ij toqsaqarisaj pe xuk'ulum ri xalix pe xpakatij pero xe ri kaj xuqa' rluq'lij q'iij saqarisan ri qateer wach'ulew toq ri b'alam kitze' قلم مخوكوتاخ تخريخاش كيتسات سقري سامبر قتلوج لي شو كلوري قتتاقيخ شو قري سقيخ قري تيري تخريخي شي ماتيوشي شيك أومان ريك إركوشكاخ ركوشو ليه ريني مالخ خاو أكوتينو بيخ تيريخي شكيبوروخ ريكيبون שקיפורוך הלכו תחסיפני קרקוקואן, ששחון, שמתיושין, ששוקה, שמחה, שקרי קוציר, שקרי קיתוך, rumashi k'awman totikrelni q'ab'ij k'arichi e, ri kan, kan, ri nab'ej taq ati't qamama' qa rijej xetz'ukun kan xetikirisan kan ri k'in jun matyoxnik k'awamanik qachiri tz'ukpe qari ri nusik'in rin chuwa ri loq'loj popuj kitz'b'an qati't qamama' qetaman k'arichi qari qarije nab'ej taq qati't qamama ri b'alam kitze' b'alam aq'ab' majuk'taj b'alam qarichiri xtikir rpe qari nub'ij ri k'ok aru rugujil kitzibanka rqatil qamarich pap li papu kharir khu aru tsikhol nyam Mateo Chave Maco Mabe qatseton chiyalan ...kikin... kikin chiyalan yalan eh, ko ...winakil... amankin maqta chik lakina ohri qatit ...kamama... linki khechuh kan ri qabanobal ore Gibich Chironojes, la Shukulem, la cotir, la merlem, la Toj, la La Archin Itzel. Tabana animal útil? Rat Tazolojo Pachkawich, Rejuna Ojre, Tabana Junimalo Util. Ja, Janila Katzinel. Yoh chocón, yoh ijun, por ir un perajri rumá, coca rupeyal, di, di, di, ni rumakan qowri qichinro jorki unka qatitqa mari shinski qarimere di ya rubeyarje yamatioshi qawman rini ulqu shni mayani ulqu qichin qarori po toqsheperi kashlani qariri hukan ya ri qokan 500 sunachqiskan kikamunpe adiri kik'amun peri kireligión rije qon nim kik'aywal chupam ri ri ma tigreda na qabif nema ulku wichilero ma religión chuqari nema ulku wich espiritualidad qorko kholil tolmani kusaq bareka shlang kire hum tsifre dije ko hunim kik ayual duma ketaman kari dije toxepe kik amun peri ki kikaja ri dios es chere pa kashlan tsir kik amun peri ri etzelal kari akhtsaj ri chare khachari diablo dije kik amun pe dije ko hunim kik ayual chupam ri duma Hanta pe kisikih cekahi kharihe kik amun pe ri rini mak tak huku ri aku pe sepe ri hukanya paru ya kik amun pe ri kahi kahi na ohri hun uts e hu itsel ku sehe rushi ru itse anu chiki wich rushi ri ri ri kina oh man ta chiki wuch to to shu khak ari khari to shekitset ri qatit qamama Και η Ακτιχά, η Σουκέ, η Αουμά, η Σουκέ, η Μερφέ, η Κοχωνή, η Μπολκό, η Κινκη, η Κανκίσκα, η Κανκίσκα, η Κινκη, η Κινκη, η Κινκη, η Κανκίσκα, η Κινκη, η Κινκη, η Κινκη, η Κινκη, η Κινκη, η Κινκη, η Κανκίσκα, η Κινκη, η Κινκη, η Κινκη, Aqtsax iroq qak'amunpi riqisqisij Dios riqisqij aqhaw wakamik ari k'ochi rijej nikik'ul k'ochi nikik'ul chikik'ux k'ochi yeb'ej pa qa religión xikuq'aj pa pa iglesias xekich'ej ri'aj k'ija' xekiporoj kerim kib'ij ri ujer taq uwuj xechap xeporoj xe'aj k'ija' rmal xb'ix chike chila' rusamajela' etzelal tla nkib'an etzelanik toj rijej ek'amunpi ek'amayontperi ri'tsalanit taxuqa lalak alari qari qe k'amoyon beri kaxlani towa kami qari k'opaqajloro qari tikil xkiya paqajlon xkititz paqajlon chiwa kami qari nataq'ijujla itzeel la chin e'tzelal ju la rajk'wal e'tzelal jun samanjij e'tzelal man tak'ari sino que la k'ok'ajun achikirumak alari to chiri xaldixpe chiri xtikitijpe tz'ukutijpe ri tzij la itzel latin et selar latin aktsah kisi kanchi telamit no marikashlani ke ompe rije jarije koki kaywa kori itzel kori utspa paki jolon kori aktsah cha hache kari ari satanás ki rechire y kori ajaw rije koki kaywa ki la ki religión roj manak po kami roj kerich yo ijurma jarish ki ki biachi kiri kiri kip anopar he jarish ni qaqihwa aporo khabari utsjol ni apo Matías Chabema María Mariatzij, que tamanchi kih la en casos la po, por esta pun y cal y cal. Matías Chaveru Mariatzij, choca. Ningutu Chavechi y achapenda can jopachi que la cabina caruma. Chupam la junchik peraj, chostijón jopachik parubiri, eh, cabanopal. Chacheru mar kinch juntat. Matías Chávez macha cojeba bejikin maco, chupam rejun ramajre. funky got la la matiochi veja chalaru marishkona babeki king. Bakamika shapon hura magri chinyo xijonta hubachik parui rikibano bala rikatit kamama. Konogel yinim mirchi konogel kak ashang ritzig lahmam. Rimashimon. Achkek kavi retzig re. Yink ich rimabetamanta Parubi kachi kachalal ricanjari, kisamajija po. Acheri maudelino, rija, juntateri yalan yalan, chuchop paruvire juna ojre. Rumari, chupamre jun ijren kajo, chinkakajaja po junka irutsij, ritata Shasheruma, chupamre jun tijonemre, rion kashlan, richin kakiri, chukanka bachikri kachalal, oh rikatit kamama kiri ka rihechkan pa pakiholom Richin kiri makantang kasuk iki. Makami ishkayakan riking risihonem riching hak Hakare rishubik chike parubi rilah mam. La abuela Lasman pues tiene su historia desde el Popol Vuh. Fue creado eh, prácticamente, según el Popol Vuh, fueron creados primero pues eh, aparecieron los cerros, los lagos, luego pues eh, aparecieron los barrancos, las planicies. las estrellas, empezaron a salir las estrellas, empezaron a salir también las constelaciones, pero no se había creado a, la persona. Luego pues fueron creados eh, los dueños de los cerros, de los barrancos, de las planicies, de los volcanes. Y ya de último fueron creados pues eh, la persona. Y quienes fueron creados estas personas pues fueron creados prácticamente por la abuela Ishmucané y el abuelo Ispillacoj. Desde entonces, pues, eh, le damos, eh, conmemoramos al, abuelo, el gran abuelo. Eh, prácticamente, pues, ha quedado en la tradición oral de que tenemos un gran abuelo. En algunos lugares le llaman el Lilajmam, o sea, el abuelo ancestral. En otros lugares le llaman el Nimamam, el gran abuelo. Entonces, prácticamente ha tenido varios nombres específicamente eh, en estos días, pues donde se ha visto realmente un poquito más que se ha pues, conservado la memoria del abuelo es en, prácticamente en eh, Santiago Atitlán. Eh, en estas fechas, pues ellos están ahorita, el abuelo está pues, descansando, hacen una celebración tipo sincretismo religioso, en donde él pues ya prácticamente para el martes santo, él lo visten, nuevamente vuelve a la apoyar a la gente. ¿verdad? Por estos momentos está descansando prácticamente cinco días. Y esto pues está relacionado también con el, con el tiempo, con el calendario. Y, también eh, si vemos desde el calendario del altiplano. Eh, en, 1722 se celebraba el abuelo de el abuelo el Nabeimam que le llaman. Entonces, pero se, refiere al abuelo Ahmam, ¿verdad? Entonces el primer cargador mes, el segundo mes, segundo cargador, y así sucesivamente. Entonces, eh, después de tantas eh, observaciones, después de tantas investigaciones que se ha hecho, pues eh, concluimos de que el abuelo Rilagman pues es el, mismo Ispiacó, ¿verdad? Es el mismo que nos, crearon a nosotros, porque si hay eh, cuidadores de los barrancos, de los cerros, lo que hicieron sacó el Vitor, ¿verdad? Lo que hicieron los creadores y formadores, pues nosotros, nuestro protector y nuestro cuidador, pues es Rilagman junto con la abuela Ishmucane, perdón. Entonces son los dos abuelos doblemente abuelos, quienes son los que nos cuidan a nosotros, las personas. Pues prácticamente todos los días son celebraciones para el abuelo, ¿verdad? Eh, una de las fechas importantes es eh, lo que decía anteriormente, es en el calendario del altiplano de 1722, donde eh, marcaba la fiesta del Lagmán, ¿verdad? En Santiago Atitlán hacen el cambio de cofradía o cambio de cargadores, lo hacen prácticamente el primer, el primer domingo de la semana de, después del 3 de mayo. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando, ha ido variando y ah, prácticamente hay celebraciones que se hacen en diferentes fechas. Otra fecha importante que también eh, eh, se ha celebrado como sincretismo religioso es el 28 de octubre, en varios lugares donde también han, hecho la celebración. ¿Por qué? Porque eh, prácticamente esa celebración en su momento, pues a los tatas y nanas guías, pues fueron perseguidos. Entonces, para conmemorarlo tuvieron que utilizar el calendario gregoriano, que ese día prácticamente se refiere a la fiesta de San Simón. Sin embargo, los abuelos, pues, con el sincretismo, siguieron celebrando la práctica ancestral. Pues es el respeto que debemos de tener. Hay que eh, respetar a las abuelas y los abuelos. Nos han enseñado de que los abuelos mayores hay que respetarlos. Mucho respeto, el camelar que le llamamos, ¿verdad? Y todos los consejos que ellos nos dan, el pichá, también es muy importante. Y por eso mismo que si nosotros nos olvidamos de quiénes son, los abuelos seguramente no sabemos de dónde venimos, de quiénes somos. Eh, realmente tenemos un tenemos un sheel que le llamamos, tenemos un origen. Entonces creo que esa parte no debemos de olvidarlo. Eh, venimos de, de los abuelos milenarios, de los abuelos ancestrales. Y entonces prácticamente eso es lo que conmemoramos, no olvidar. Igual dijeron los abuelos antes de que se fueran, antes de que ellos se despedían, siempre decían, ténganos en nuestra memoria, no nos olviden porque de ustedes será esta patria. Creo que ese mensaje es muy importante para, para nosotros, el retoño, el florecimiento nuevamente del, pensamiento crítico y el pensamiento de los abuelos, es que si nos olvidamos de ellos prácticamente estaremos perdidos. Jacarejonca y y para huir y Lajmam. Goyobestak ka hasta acá, Jonca y Naopa Jolón. Chiquirichoca, en kayaruk ig likinaoj rikatit kamama. Mateo Hanila matios chiveru mashish kohe kikinchu pam rikatzijonem rejun igre. Tukachive, el pa kakchikel cholchi pa 4219 9488. Hakareri rajila barroyonibal rikakchikel cholchi. Hanila matios chive kachararu mashish abe abejikin. Ger kar kuu Kampa nik Yorch kan pa ika lehen, Jotsoian tsik. Dokunubikak U jutzik kangnik azepanak az lehenbri naog. Babentan erritzig honnem txikel txotik. karaybeh, chixkanaj taken jun kay taqnawoj pan ik'aslim janila niqak'awamaj chiwin rumaxoj iwak'axaj chupam rehung jun ramaj rii' qach'alal ixqoyob'ej jun chiqb'ij chik